Ekainak bi gaur astelena data uberrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi gora esku dago herri ekimena berriozarren aurkestua. Euskal herriaren erabakitze eskubidea aldarrekatu duen, durangotik iruñarako gizakatea bultzatu duen herri ekimena berriozarren aurkestua izan zenatzo. Eta honekin erabakitze eskubidea aldarri harturik, berrezartarrak ekainaren sortzean eskuak emanen dagokionez, gizagatearen parte izango dira dagokien metroetan. Hipoteka kalteturikoen plataformak eh, parlamentuan eta udaletan mozioa orkestuko ditu etxe bizitza soziala esigitu asmoz. Esan bezala, pako kideak napar rudal guztietan eta napar parlamentuan mozio bat sartuko dute. Mozioan familia askoren egoera zuzendu asmoz, napar gobernu eta administrazioari esku hartzea eskatuko zaie, baita etxe bizitza soziala esigitu ere. Zuzenki alokairuko etxe bizitza parke publikoa bian jartzea eskatuko diote patarrek jupen Hortxe, iratiren lizarraldeko plataformaren kidearen hitzak. E, guk etxe bizitza sozialen parke publikoa martxan jarri nahi dugu. Kalera txugaria gertatzen ari direlako. Dazionen pago delakoak, delako eta murgildua gaudelako eta ezin dugu alokairua ordaindu. Diru sarren murristeare gertatzen ari delako eta beraz, ezin gara sartu Nafarroako gobernuak eskenitako estutako lokairo etxe bizitzetan, naiz eta guk jadanik nahi izan, ezin dugu sartu, ez ditugulako betetzen irizpideak, eta, eta beti bezala, ugara ordaindu behar dugunok, eta ez Kaisa, Bankia, Santander, edo Kaja delakoak, Beraz, gainera, langabez egorak luzatzen dira, suzidua bukatzen ari zaizkigu, oinarezko errenta bakarrekin bizitzen gara, eta gero, etxe bizitza egoera alatzak direla eta ere, adibidez, kasu, kasu oso larria gertatzen ari dira, adibidez, gela batean familia oso bat bizitzea, kotxean lo egitea, eta etxe bizitza okupatzea. Beraz, egoera horietan eskatzen diogu Nafarrako gobernuari behingoz etxe bizitza sozialen parke publikoa martxan jartza jada. Eta beti bezala enpresa sustatzaileak natxupean ari zaizkigu baita nasubintza ere. Beraz, eh, hori da guk eskatu nahi duguna, bengoz, e, eh, gora latxe eta iren familia horiek, nolabait, etxe bizitza e, eh, eskubide hori edukitzeko batez ere. Eta atletismoaz mintxatu zirekiko dugu gaur kiroleen atala, asteburu bikaina izan da, hau gure korrikalarientzat. Horixe xabi atletismoko napar kirul jokoetan emaitza honak lortu zituzten berrio zartar korrikalariak. Larun batean jokaturiko finalean honako hauek lortu zituzten. Lehen postuan ainara alemano pixu modalitatean. Hirugarren postuan soraia aventura altuera modalitatean eta gitzonezkoi daukionean xabi. Lehen postuan inigo zenborain berroita metrotan korrikatuz, eta lehen postuan ere berriozar, kirol elkartea lau bider berroita amar errelebotan. Korrikalariak eh, sensazio honak utzi zituzten, baina ez ziren bakarrak izan. Ginasia ritmokoak eh, ritmokoa eh, neskak egindako eh, erakustaldian gozotasuna zabaldu zuten ere Larun batean berriozarko polikiroldegian mendialdea kirol elkartearen gimnasia zaleak erakustaldia eskaini zuten ikusleen haua irekia utzirik. eguraldia mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua tarteka odeitsu egongo dela dio gaurko iragarpenak bereziki egunaren lehen partean eta horrekin iparru segeiko aizea ulbizi biliko da egunaren lehen zatian ipar mendebalekoa nagusituz temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira. Temperatura maksimoak aldiz gutxi joko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmkoion.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.